які, напевно, теж відчули звіра і збуджено нюшили крижане повітря, що перекочувалося з припаю через бар'єр. Це їх ми вчора бачили, сказав Булат, але здалеку взяли за пінгвінів. Бар'єр у цьому місті був так само крутий, хоч значно нижчий, ярдів до сорока. А попереду виднілася та сама вузька й довга дворога бухта, що минулого тижня вивела їх на бар'єр. Вони пройшлися понад урвищем, це зовсім не лякало диких тварин. Великі морські леви лежали і вигрівались проти ледь видимого сонця, тридцятиградусний мороз їм не дошкуляв. Суцільне сало, поморщився Жак Антуан. Ви їли тюленяче сало? спитав він навмання. Їли, озвався Ескімос, дуже дуже їли. Жак Антуан розуміюче кивнув. Але для цього треба бути ескімосом. І канадці їли тюлень. У Гренландії на Бафінова земля Канада. Біда навчить, утрутився турбалон. Я сам колись куштував. Смачно? Тур лише хмикнув і відійшов. Але француза образила така відповідь. Він випередив норвежця і удавано заклопотаним тоном спитав його Мосьє Балон, що з вами мосьє? Нічого особливого. Ой ні, гляньте на свою бороду. Норвежець не реагував, і француз обернувся до українця. Мосьє матрос, у нашого вікінга борода відпадає. Булати сам помітив дивні зміни в туровій бороді, але вважав неетичним звертати на це увагу. Борода в норвежця була вогнисто руда, але при самій шкірі неприродно побіліла, мов у тих білявих жінок, які підфарбовують волосся не досить регулярно. Француз патетично заволав Публіка жде пояснень, мосьє Тур. Оплесків не буде. Кінчайте балаган, незлобиво відповів норвежець. Удома я вам охоче відкрию свій секрет, а зараз ніколи. Треба шукати дорогу вниз до тюленів. Незважаючи на людські голоси, тварини так само спокійно вилежувались. Лише одна з них ліниво підняла голову і гаркнула на людей, мов прогнала надокучливу муху. Стежка он там раптом заметушився Нансен, показуючи на тріщину в зернистому фірновому снігу. За всю дорогу тріщина в бар'єрі трапилася їм сьогодні вперше, і вони рушили до неї гуртом. То виявилося отшліфоване талими водами вузеньке річище, порожисте і досить стрімке, можна було легко загуркотіти вниз до самого припаю. Узявши льодоруб, Тур заходився робити сходини. Це теж не сполохало тварин. Але Булат послав Нансена з собаками далі розвідати бар'єр. Коли той за годину повернувся, вони трьох устигли врубатися в кригу ярдів на сім. Нансен так і не знайшов кращого узвозу, хоч проїхав уздовж бар'єра більше двох миль. А далі спробуємо спуститися по линві, сказав Тур. А якщо доведеться тягти тюленя, заперечив Жак Антуан. Його спершу треба вполювати, відповів той. Борода в нього геть заросла інеєм, і дивної білої смужки вже не було. Нонсен із собаками лишився на бар'єрі. І хоча це був не найкращий варіант, бо серед усіх тільки ескімос мав досвід мисливця, ризикувати вони не могли. Линові вистачив з запасом. Спустившись униз, журналісти аж тепер збагнули, чому тюлені влаштували собі лігвище саме тут. Припайна крига місцями не прилягала до бар'єра. Між нею та бар'єром шельфового льодовика лишались великі ополонки, вода, в яких дихала і жила, не встигаючи замерзати. Двоє молодих тюленів спало просто у воді, решта розташувалася чималим табором.